vi znate da sunne smatra da su tijela od imana, je tako? I da dijela, isto tako neka dijela koja se čine izvode sama po sebi izvjeri bez obzira na unutrašnje objeđenje i bez obzira što se ništa nije promijenilo kod čovjeka iznutra, je tako? Kao kad neko izgovara riječ kufra, je tako? pa ako izgovara pod prisilom, nije mu grih, jel tako? A prisila u izgovaranju riječi kufra je samo onda i smatra se prisilom ako je uhopšen, svezan, zlostavljan, mučen i pozivan i iskušavan u vjer. Jel tako? Međutim, ako neko izgovara riječi kufra i izražava saglasnost sa kafirima u njihovom širku i kufru, bez prisili, ali iz straha za imetkom, položajem, ili tako iz straha za trgovinom da mu neće proći, ili iz tako nekih dunjaličkih interesa i smatra da je prisiljen. I izgovara to, a u srcu ostaje ubijeđen u iman, je tako? Šta je s ovim? Ova je izašao izvjeri. Ova je izašao izvjeri, je tako? Jer je učinio izgovorio riječ kufra, je tako, bez prisile. Izgovorio radi dunjaluka. Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava da oni koji الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة koji dadnu prednost dunjalku nad ahiretom je tako wa anna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin i da Allah neće uputiti narod nevjernički pa je nazvao ovdje nevjernicima zašto zato što su dali prednost dunjalku nad ahiretom prema tome to nije prisila i ovo je rašireno, je tako, među murđijama danas pogotovo da oni smatraju šta, da nekakva situacija ili posebnost nekakvog vremena ili prostora i strahovi za nekakve onaj dunjaličke interese i tako dalje, da je to sve nekakva prisila ili darura i tako dalje. Molim Allah, subhanahu ta'ala, da nas sačuva. I to je opasna stvar. S druge strane imamo ove poznate šupe novotara s druge strane, tako? i vi vidite i primjećujete da su jedni i drugi najviše kivni na ovu davu. I svi najviše spominju ovu davu. Je li tako? Zašto? Jedni i drugima više plaho ne smete, je li tako? Ali, zato što ova dava nosi dokaz protiv jednih i protiv drugih. I zato je Ehlu Sunna uvijek bio najžešće napadan kroz čitavu istoriju. Je li tako? pa nosi dokazi protiv, protiv jednih i protiv drugih. I od jednih i od drugih taguti i mušici, pravi mušici, jel tako su rahati? I nema i nikakvi uznemiravanja s njihove strane. Jel tako? I sa te, sa te strane su slični Haridžijama. I Murđije i ovi tekfirovci. Jer su ostavili tagute i ostavili mušrike i okrenuli se protiv muslimana. I često, kroz svoje govore i kroz svoje uh, analogiju, često porade situaciju muslimana, je tako, i dokazani daje ljudi koji su život proveli na davi i potrošili je na davi, porade njihovo stanje sa stanjem najgorih mušrika. Jedna situacija, onaj, u poruci koju sam dobio, jedan od njih piše, evo vidiš, neka od uleme nežda rekli su onaj kone tekfiri e, turske e, vojnike, tursku vojsku, turske te ovaj, kaburđije u Turskoj ili tako. I tako dalje. Onaj, bez obzira što ih mrzi ili tako, ali ih ne tekfiri. Kafir je kao i oni. Pa onda na kraju poruke kaže vrati se u saf mu vehida. I tako dalje. Aludirajući, jel tako, i praveći, praveći poređenje između čega? između onoga ko neće da protekfiri turske vojnike koji u toj situaciji već 40 godina i 50 možda ratuju protiv muahida. I bore se i živote daju i ginu da bi zaštitili šta? Kaburđije, one koji ibade te čini na kaburajima. I onda kažeš, vidiš, ulema rekla koji ne protekfiri, ne kjafir. I oni sad mene tekfiri što ja neću to da kažem za šeha poruču. pogledajte te bolesne analogije. I ljudi uopšte ne vide, ne vide svoju bolest. Ne vide svoju sljepilo i ludilo. Ovo je ludnica. Ludilo. Neko ko neće da tekfiri vojnike koji god decenijama se protiv njih dokazi iznosi i pozivaju se, jel tako? I ne samo da, da su oni suzdržani decenijama da, nešto se dvome, nije im jasno još, nego decenijama ratuju i bore se protiv muvehida i ne prezaju da u save stupe sa svakim šeitanom koji će ih pomoć u borbi protiv davi u neđdu, tad, jel tako? I daje ja onaj eh, ehlo sunneta u neđdu. Svatate? To stanje i čovjeka koji decenijama s druge strane daveti, poziva, u islam, čijim sebebom je svaki drugi od nas prihvatio se ove vjere. Zbog čega? Zbog jedne mesele u kojoj neće da se složi s tobom. Nije se složio s tobom. Svatate? Može li ovo biti normalno? Zato učenjaci kažu, nema čudnih stvorenja od Haridžije. Stvarno čudna stvorenja. Jedni od njih su u neđutku prvo su bili u, u Iraku pa se odvojili i u Neždu našli drugog pa mu dali prisegu. Pa kad je ovaj počeo nešto da hlupa na osnovu svojih analogija bolesnih, je tako, ukinuo kaznu za, za pijenje alkohola, u, vina, je tako, ukinuo mnoge stvari počeo govoriti, pa su oni onda njega pozvali. Dođi ti, ti si se okrenuo protiv onaj, a, i traži od njega te obu. Je tako? Inače, ako ne učiniš te obu, izaćemo protiv tebe, ubit ćemo te. I to je kod njih prvo, je tako? Prvo, kafir si, te oba, i inače, je tako? Nema ništa prije toga. Pa kad se ovaj odazvao, i javno se pokajao, zavisite sad, pratite dobro, prvo su znači okrenuli se protiv njega, tražili da se vrati šarijatu, da, da se pokaje, inače okrenut će se protiv njega. Kad je on udovoljio njihovoj potrebi, njihovom zahtjevu i u stvari, jel tako, pa se pokaju fino, lijepo, oni onda kažu, vidi, pa ti si naš imam. Otkud nama pravo da mi tražimo od tebe pokajanje? Ti nisi smio to dozvoliti, jel tako, ti si imam. Ako si ti dozvolio da mi od tebe tražimo istitabe, činimo od tebe, tražimo pokajanje, ti si se već odrekao svog imameta, je li tako? Mi smo puno pogriješili što smo od tebe tražili pokajanje i mi se kajemo. Ali sad tražimo od tebe da se pokaješ što si to učinio. Što si tražio pokajanje. Pa sad da se pokaješ što se kajao. Pa mu prvi put zamjeraju što je udovoljio i što, prvi put sebe osuđuju što su od njega tražili pokajanje. I dok sebe osuđuju što su tražili od njeg pokajanje, opet od njeg traži pokajanje. U trenutku dok priznaju da je to bila greška, opet od njega istog tog trenutka traži pokajanje. Svatate li što radi? Ima li kraja budalaštinja? Svatate? Mi smo pogriješili što smo... Otkud nama pravo da tražimo od tebe da se pokaješ? I opet sad tražim od tebe da se pokaješ. I opet im je udovoljio. I pokajao se. I onda su opet ga napustili, okrenuli leđa i protekvirili ga. Znači, to su nebuloze koje, hajde sad ti to smjesti negdje u šarijet. Znači, to su novotarije, nema nikakve su, sumnje da su to novotarije. Šta je glavna glavno obilježe svih novotara svih glavni novotari su ko Haridije, Rafidije, je li tako moja tezila i murži je li tako to su glavni novotari svi redom kakav je njihov put prvo dok uče neko pravilo svoje je li tako izmisli neko svoje pravilo, svoju neku osnovu bez osnove. I onda učini je to temeljem vjeri. I kogod taj temelj ne prihvati, šta je on? Kefir. Šta je on? Kefir. E tako, po ovome, po ovome, ovi današnji su slični svim ovim prethodnim novotarima zapravo nisu slični nego isti. Izmislili su pravila i izdefinisali ih kao temelj vjere. I onda je to pravilo koje su oni tome dva dokaza, znači nema jasnog dokaza da je ovo uopšte osnova vjere kako su oni rekli, je, može biti jedna od osnova. To je jedne, s jedne strane. S druge strane, nije tako kako su oni rekli. Ne odnosi se, znači, i sami učenjaci koji su koristili i rekli da je to pravilo od osnova vjere. Je li tako? Kako su oni koristili? Koristili su za one koji se ne prepisuju islamu nikako. Prepisuju se nekom drugom iletu. Koristili su za one koji dođu sa dijelima koja izvode izvere po iđmavu i nema nikakvog razilaženja u gotove. Je li tako? A nikad to nisu koristili oko nečega oko čega ima znači razilaženja ili ima neko ko, ko zapada u takva djela određeni tevil ili je to djelo koje on čini znači nije jasno djelo širka i kufra, je tako? Nego potpada možda pod neki općeniti tekst, ali može biti izuzeto nekim posebnim dokazom ili ičtihadom da se vidi da se ne misli na to, je tako? Pa kažu ne, ne, ne, ne. Druga osnova, je tako? Druga osnova koju su isto tako onaj nepravedno i pogrešno stavili da je od temelja osnove, da je od temelja vjere, znači osnove vjere od šehadeta jeste da tehakum od da je tehakum osnova vjere. Je tako? Šta znači da je tehakum od samog značenja šehadeta i biti šehadeta? Je tako? Kad tako izdefinišu stvari, onda nailazimo na brojne probleme. Kažu, tehakum je ibadet kao i sežda. Je tako? pa ako učini seždu nekom drugom izlazi izvjere i bilo kakav tahakum i bilo nešto što miriše i blizuje tahakuma učini isto tako dobro kažemo ako neko učini seždu nekom kralju ili vladaru ili automatski mušik jel nije jel tako jer bi onda Muad ibn Džebel bio mušrik ako seždu učini iz pozdrava i poštovanja prema nekom vladaru i kralju, je tako? Onda nije mušik. Je tako ili nije? Nekako me plije da gledate. Jeste preslušali svi moja divin žebe? Je tako? Znači, nije mužik. Vidi kako sežda, iako je očiti i vadat, ne mora biti uvijek kako se nekome drugom učini da je širk, je tako? Vidi, sežda, baš uvijek poredite tehakum sa seždom. A evo, ni sežda nije uvijek širk. Pa zašto onda baš toliko taj tehakum uvijek mora biti širk, je tako? Čak i po cijenu, ako dođemo do Ibrahima a.s. i do Jusufa a.s. ispadne da se i oni sudili pred taguta. E'udhu billahi samil alim ibn šeitan rođim. Halilullah, Allahu prijatelj, činio jasni širk, je tako? sudio se pred tagutom, reći će je bio prisiljen. Je tako? Ili će reći nešto drugo? A zar poslanici nisu uzimali uvijek azimu, je li tako? Uvijek odlučno stojali na tevhidu. Nisu nikada, nigdje nije zabilježen da neki od poslanika, šta? Pod prisilom učinio širk. Gdje je to zabilježeno? Da je pod prisilom pristo da, da zanegi, poništi, pogazi svoje šehade, gdje je to? Ko je još to dok učio kroz čitavi ovih 1429 godina hijđetski? Do takvog zaključka došao. Nađite nam da vidimo toga alima i učenjaka za kojim ste se poveli. Ili ste vi to isčitali iz Kur'ana pronikli i otkrili nakon toliki stoljeća. Sad, sad, znači mora se, o, o, ove stvari su previše jasne. Ja sam uvijek govorio, braći, meni je to tako bilo smiješno s površine, nisam htio uopšte o tome da razmišljam. Niti sam se ikad zamarao da na to odgovori. Ali kad sam vidio da ljudi, zato što se jednostavno pravi atmosfera e, tog nekakvog psihoterorizma, razumiješ, i tog psihičkog naboja i zastrašivanja, baš psihoterorizma, razumiješ, gdje ljudi, kad se govori, mi govorimo sa dokazima, i samo ako pisneš ti si progovorio protiv Kur'ana, i ti si moži kod maj oda, niko ne smije da zucne. Šta ćeš ovaj zna, tačno šta radi i šta govori. A ja svjedočim da ne znam. Jel tako? Da nije nikad znao. Čak, kad je bio na ovome na čemu smo sad, i kad je govorio ovako kako govorim, i bio ovih stavova i mišljenja, i tad se zaklinju, nek dođe neko sa dokazom, nek dođe izazivo, izazivo, i na kraju sam došao sa dokazom da je ovo sve što prije govorio kufr i batel. Je tako ili nije? Jest, vallaha, Allahom se zaklinju, nek dođe neko sa dokazom. I nije niko došao sa dokazom, nego on sam. Došao sa dokazom da je to što je prije govorio kufr i pokaju se od toga nadam se da će se doći sam sa dokazom da i ovo sad batil i da će se od toga pokajati. Ali zar ovo nije dovoljno dokaz o kakvim se ličnostima radi? I da li to uopšte treba uzmet za ozbilj? A kamo li nešto o tome onaj i tako da Znači, prije svega te hakom šta? Je vađib od vađiba. Je li tako? Vađib od vađiba koga ostavi po, bude sudio mimo Allahovog zakona, šta? Činio je širker kufr, je tako? Ali ne u svakom slučaju. Jer se i oni slažu da kadija koji inače sudi po širijetu, kad presudi jednom radi strasti, je tako? Radi dunjaluka, presudi nepravedno, presudi mimo Allahovog zakona da nije kafir, nego da je fasik. Na osnovu čega? na osnovu ičtihada raznih, je tako? Na osnovu riječi Abdullah ibn Abasa. To je kufr dune, kufr. Ta predaja je slaba. Je tako? Ali je općenita. Nije Abdullah ibn Abbas rekao sudija koji jednom presudi da je to kufr dune, kufr. Nego je općenito. Je tako? S druge strane, drugi neki ištihadati ukazuju na to da je Abdullah ibn Abbas šta mislio na tako na pojedinačan slučaj, je li tako? Opet učitni uzimaju ištihad u osnovi vjeri, je li tako? U osnovi vjeri. Na osnovi ištihada, je li tako, izuzimaju neke slučaje. Ali na osnovu čega, sad, i sad da, da se vratim opet, na osnovu čega su shvatili na što je Abdullah ibn Abbas mislio kad je rekao to je kufr dune kufr. Na osnovu čega su razumeli na što je on mislio? Na osnovu toga što su vratili te riječi i gledali u kojoj situaciji je to rečeno i kad je rečeno. Ovi riječi su općenite, ali se razumiju, njihovo pravo značenje razumije se kad se vidi u kojoj situaciji je to rečeno. Pratite li vraći? Znači riječ je Abdullah ibn Abbas se ne možeš razumjeti dok ne staviš, ne vidiš kad je to, u kojem ambijentu i kojom prilikom rečeno. Rečeno u, u odgovoru, je li tako? Havariđima u odgovoru, Svatat? Aha. A kuranske ajete? Kuranske ajete? Ne treba vraćati da se vidi u kojoj situaciji je objavljeno. Da bi se razumilo njihovo značenje. Nego obavezno se bježi i nikada se ne spominje povod objavljeno. Yuriduna an yatahakamu ila at-taguti wa qad umiru an yakfuru bi. Žele da se sude kod, kod taguta ili pred tagutom, a naređujem da u njega kufru učini, nikad se ne vraća da vidimo koji, u kojim ambijentu, u kojim povodom, kakva je situacija bila, na što se to odnosi. Ne, ne, ne. Nego, yuriduna znači hoće. Je tako? A onda, to je kufr samo posebno. Je tako? I okretanje, od Allahovog širjeta i od tu kufr sam po sebi i još sam čin suđenja kufr sam po sebi i neki svoji tefsiri tako dalje. Ne, ne, ne. Ti ne možeš shvatiti općenite, a je ga ne vratiš da vidimo ambijent. Jel tako? Pa tamo kaže šta? Munafik i židov. Pa židov kaže sud ćemo se kod poslanika salara i sve munafik kaže hajmo kod kja bibnija šef. E sad vidimo šta znači juridune. Želi. Jel sad jasno šta znači želi? Pa će reći šta? ibrat je u općenitom tekstu, a ne u posebnosti sebe, sebe pa, pa i mi kažemo, ne odnosi se ovaj ajet samo na tog munafika i samo na tog židova i ne odnosi se ovaj izraz tagut samo na Kjab ibn Ešefa. Nego na svakog sljedećeg munafika i na svakog sljedećeg taguta koji ne sudi po Allahom zakonu. I ostaće općenito značenje ajeta, ali ne možeš ga shvatiti i razumiti šta tačno znači dok ne vidiš taj ambijent. Zašto je onda ulema spominjala povod objavi? Onda nam ne treba, ni zašto. Al fala Allahu, da smo na mezhebu u kojem ne moramo bježati ni od jednog ajeta, ni jednog hadisa. I nemamo problema ni sa jednim šarijetskim dokazom. Dok svi novotari šta? Moraju isticati i posebno isticati samo neke dokaze, a zanemarivati drugi. A zanemarivati drugi. Prema tome, ovo ukratko vezano za to. Iako je ovaj materijal snimljen, znači ja ću se potruti da uz poseban uvod i pripremu posebno se osvrnemo sa opet detaljnim, de, detaljnijim šerijatskim dokazima, ovo je samo znači onako uopšteno, detaljnijim šerijatskim dokazima onaj i e, posebnim greškama murđija i kako se oni odnose prema ovoj davi, a onda i njihovom mezhebu i o njihovom odnosu prema ovoj davi i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na istini sačuva od svake zablude. I mislim da će to biti korisno prije svega za one koji koji znači kojima ni, nisu nam pale ove stvari da malo drugačije izanaliziraju sve te stavove i sve te priče koje se pričaju. Da Allah pomogne. Šta je? Vrijeme ja sam pretpostavio znači da, da je vrijeme kratko i da nećemo uspjeti a čitanje knjige je e, čitanje znači često monotono i tako dalje ali u svakom slučaju zbog a, e, pitanja mebahasa koji dolaze poslije korisno za Allahovu pomoć i ja ću onaj osaboriti sa vama i usaborite i vi sa mnom da ustrajimo do kraja da ovo pročitamo radi ukupne fajne pa čućemo se uz Allahov pomoć i vidjeti na ovom istom mjestu prenesti selam svima onima koji jest koji su na uput Esselamu ala meni tebe al huda tako djeca kod nas gore kad dođe policija pa stane na putu, najđu kraj i onda neće da im nazovu se nego kažu Esselamu ala meni tebe al huda da Thank you. On su prošli put pitali za taj radni se kusi. E, mene interesuje da li ima nešto prevedeno slično na naš jezik, da se mora ovako malo više to istražiti. Koji je? Znači, da je Allah sve stvorio radim. Meni nije poznato, znači, nije mi poznato da ima nešto onaj nekakav poseban na kritika onaj na taj hadis prevedena. Nije mi poznat. Ima li poznaješ e, hadisa kojega odakle ne ne samo mi je poznato znači s površine da to onaj jest da batil to je da ne samo tako s površine ako baš onaj mi se pruži prilika da se zainteresujem, nije to sad, pogotovo sad nije teško to onaj, pronaći. Ako bude prilike i dođe mi onaj do ruke da, da vidimo šta je odakle i tako. Da. Dosta puta ja čujem to da je vas ovdje to da, da je to onaj pretjerivanje u pogledu poslanika sallaha nije selem. Je tako? A niko nije pretjera u pogledu određenih ličnosti, a da se nije njima upravo suprostavio u praktičnom ponašanju. Pa svi koji pos, tako pretjeraju u pogledu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pohvala na, na, na njegov račun ni u čem ga ne slijedi, je tako? Kao što i kršćani pretjerano hvale Isa alejhi selam do te mjere da ih smatraju božanstvom, al ni u čem ga ne slijedi i tako dalje. I kao što pretjerano hvale Ebu Hanifu uh, Jel tako? Rahimu Allah, a ni u čem ga ne sluša, jel tako? I tako dalje, i tako dalje. Ako možeš ukratko, vjerovatno ćeš imati to drugo pedala. Par puta pokušavam ljudima reći gdje dolazim, kako i zašto. Međutim, oni su izprepadani, vjerovatno nekim mišljenjima svojih dalja. Kakav odnos sa njima? Sa tim dajama i sa tim njom. Yeah u osnovi znači e, kako je došlo do, do ove fitne od kako su određene daje progovorili protiv ove dave, a nakon što su bili saglasni, znači pri svega radi se o ovim mesečinima, je li tako? I na, na ovakav način. Oko toga smo mi bili saglasni, je li tako? Bili su susreti na Uni, gdje je bilo dosta daje, i tu su uglavnom prije mene drugi govorili o tome da trebamo imati svoje mesečide i da je tu način da ova dava stagnira i tako dalje. Da bi se nakon toga oni okrenuli od toga i ostavili tu. I ne samo da se okrenuli, nego su se onda okrenuli u potpunosti protiv ove davi. Zbog čega meni nije sasvim jasno. Ali neke stvari koje sigurno znam ću vam reći. Svjesno govorim zato što znam da se snima i nek se čuje. Znači, ov, ove riječi govorim svjesno i želim da dođu do, do ušiju mnogih. Isprepadani su događajima u Novom pazaru. Smatrajući, naravno, i pogrešno, zato što su pogrešno informisani, smatrajući da su ti svi problemi nastali radi, radi ovog puta, znači, i menheđe. A upravo su svi problemi u Novom pazaru nastali zato što braća znači nisu bili u odvojenom mesečidu, nego su išli u, sa novotarima u mesečidu. Jel tako? I gdje su ih novo, i mnogi ne znaju da su novotari i tjelorantelji tog njihovog dole muhtije. Razumiješ? Namjerno kaže muhtije, jer muhti u arapskom jeziku je onaj koji promaši, pogriješi. Tako, grešnik. Muhtije došli sa pištoljima u, u mesečidu i tako dalje. I mnoge stvari koje se tako događale sa njihove strane. Velem se znači, prvo tumače da je to došlo dole zbog toga, zbog ovakvog menheđa i načina. Ja kažem nije, da su braća slušala i da su bili odvojeno u tamo kako su ga zvali nekom svom klubu, u stvari je to bio mesčit. Allah najbolje zna. Je tako? Ne bi bili u situaciji i ne bi bilo tog kratkog spoja sa novotarima stalno onaj e, povoljne situacije kogod hoće da izmanipuliše i iscenira nekakvu onaj nekakav incident uvijek je mogu jer je situacija između novotara i nas uvijek napeta, jel tako? Vi znate kako se to lako izdešava. To je s jedne strane, znači isprepadan s tim događajima i onda su sve to dole što, je, što su neka braća uradila stavili mene na teret. I da je to onaj, sve bila moja zamisa i tako dalje. Ja sam to već jednom objasnio javno objasnio prvo njima dole u Novom pazaru da ja to ništa nisam smislio i da to ništa ni urađeno nikak po kakvim mojim savjetima niti i da ja nisam znao znači da, da, je li tako, o čem se uopšte dole radi tako nešto kad sam načuo, pokušavao sam tu situaciju da smirim da onaj međutim vi znate kako ljudi kad se neće da otvore neće da, da je tako, nisu za saradnju, imaju neke svoje zamisli. To je tako bilo. Ja sam jednom prilikom možda pogriješio, nisam siguran da li sam upotrebio termin da se njih odričem. U stvari, bila mi je zamisao da se jasno odreknem njihovih tih postupaka i njihove te neke nečega što su oni zamislili. To mi je. Mi se inače braće ne odričnjamo, je tako? Jer potpuno odricanje od braće moglo bi značiti i i tekfir, je tako? nama nije ni nekare pameti, nego jednostavno od onoga što u, u što su doveli na čitavu tu davu u čitavom Sanđaku. E te greške se odrećemo i nije me stid. Je tako? Svačije greške se odrećemo. I murđijske, i haridžijske, i tekfirđijske, i, i od neke naše braće koji nisu možda onaj, od, od novo tarasate strane, ali su pokušavaju nešto da urade nazor bez veze i sve nas dovode u tešku situaciju. Znači, nije me sramota da se toga odrekne. Takvi postupak. Je vam jasno? E, to je jedan od sebeva. Drugi od sebeva je da nakon što su počeli se realizovati i otvarati, izgrađivati takvi mesčidi i klanjati u njima džume i kad su se ljudi u tim mesčidima počeli masovno kupljati, bio sam pozvan na razgovor kod Tuzlanskog muftije, koji je bio nekakav razgovor prijetnje i ucijene i ne znam nija čega, jel tako? Sve samo zbog tog mesčida gdje mi je Tuzlanski muftija imenom spomenuo nekoliko daja i rekao i sa njima ćemo mi razgovarati. I rekao mi, mnogi od njih su promijenili mišljenje, nadamo se da će šiti shvatiti. I da će šiti promijeniti mišljenje. Mnogi od njih su shvatili. I to je drugi moment za koji sigurno zna. Znači, ovaj moment dešavanja u Novom pazaru koja su, i mene su uplašila, je tako? I zaprijetila, znači, čitavoj ovoj davi. I ovaj drugi moment koji se sad spomenuo ovih razgovora pritisaka i ucijena, na koje su sigurno podlegli jer su nakon toga ofanzivno krenuli i otvoreno u svojim dersovima koje su održavali ovdje unutra pojedinačno jel tako vrbovali ljude, odvraćali i tako dalje i vani javno na dersovima po Njemačkoj i tako dalje govorili na najružniji mogući način o ovim mesčidima i nosiocima ideje da se ovi mesečidi izgrađuju. I vama je to poznato. Od tada, na ovamo, moji odnosi sa, sa ostalim dajema, nisu nikakvi, znači nema nikakvih odnosa, je tako? Jednostavno nema. Je tako? Niti ja tražim njih plaho da onaj, sa njima sjedim, razgovaram zato što sam dugo trčao za svakim od njih i pozivao na nekakve sastanke i dolazio sa raznim nekakvim inicijativama da mi da je treba prvo da se dogovorimo i tako dalje. Međutim, svaki put kad bi se nešto dogovorilo, oni bi uradili suprotno od onoga što smo dogovorili neki od njih. I tako dalje. Ja više nemam potrebe. Ja sam iscrpio sve mogućnosti da sa njima nešto sarađujem. Oni neće. Ja više nikoga neću plaho ni vući za rukav, ni zvat, ni salijetat, nudio sam se na, za razgovore i poslije toga i tako dalje, neće masalame. Ono što od istine što vidimo, pozivat ćemo njoj. Ko će nek se odozove, ehlan na sehlan, o tako. Oni neće ovaj put, hoćete neki drugi, da vam Allah dave reket. A prije svega zbog zabluda na koje ste nasjeli da vas Allah uputi. I tako da nema sumnje da, da onaj, ti odnosi nisu, znači, eto, rekao sam. To je to otprilike. Za ove druge, znate, kakvi su odnosi, jel tako? Da se nas... Eto. Poslušajući prije ove prve, kaže, ako nazoveš muslimana, muslimana, mi što ko da nazoveš, da nazoveš na muslimana, ako sad kažeš, brate, ovo ne hoćeš kako griješiti. Ovaj, o, što se tiče toga, znači, ja, ne smatram za mnoge od njih da, da, da, da su dospjeli do stepena da ih treba tekfiriti. Znači, ne smatram. Ako ne tekfirje tagute koje smo protekfirili, znači, smatram da su zapali u opasnu grešku, je tako? Smatram da su zapali u opasnu grešku i da im nisu temeljne stvari jasne. Ali zbog toga nećemo tekfiriti sve dok otvoreno nestanu na stranu tih taguta u borbi protiv ove davi. Šta to znači? Ukoliko se oni sami bore protiv ove dave zbog toga što smo se mi između sebe razišli, ali ne za korist guta, ostaje ono naše prvo mišljenje. Ali od, onaj od njih, ko otvoro ne stane sa tagutima u borbi protiv ove dave, protekfirit ćemo ga ko daje, ne interesuje nas. O tako? Zato što je sad učinio otvoreno dijelo širka i kufra a onaj ko učini otvoreno dijelo širka i kufra, čin samog dijela širka i kufra, ne ima nikakvog opravdanja. Tako? Eto, to je to. Ve pa ja, varik Allah, mislim da bi vi trebali nama dati izun. Da nas ne zatiče jaci, a da završimo ovo. Dobro. Subhanak Allahumma i bihamdike, ašhedan la ilaha ilaha antastak, veruke, vatuhu, veljik. Sva ova pitanja ima prostora i za sljedeći put i kad god hoćete.